چیزی که اینجا معلف دلیل آورده رو فقط شرح و توضیح میدیم تا اینکه بریم به شهادت ان محمد رسول الله شهادت به اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری از طرف خداوند است تفسیر کلمه لا اله الا الله در فرموده خداوند و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه وقتی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت اننی براء مما تعبدون من بری هستم از آنچه که شما میپرستید بحث عبادت و پرستش اننی براء بحث نفیه درسته براءت نفیه من نمیپرستم آنچه که شما میپرستید الا الذي فطرنی الا اینجا استثناء شد الا الذي فطرني ای الا الذي خلقني بحث چیه اثبات نفی و اثبات گفتیم لا اله نفیه و الا الله اثباته اینجا معلف برای اینکه ثابت بکنه لا معبود به حق هست بحث اله معبوده دلیل فرموده خداوند میاره اننی براء مما تعبدون از گفته ابراهیم علیه السلام الا الذي فطرني مگر اون کسی که مرا خلقت کرده فانه سيهدين اون هست که مرا هدایت میده یعنی راه راست به من نشون میده بحث رجا هست بحث طمع بحث محبت این راه و روشه فانه سيهدين یعنی اون هست که راه حق را به من نشون میده اون هست که مرا به سوی بهش هدایت میکنه رجا و تمهش فقط در خداونده حالا بحث بحث خیلی مهمی هست در اینجا که خداوند بعد از اینکه کلمه عبودیت کلمه لا اله الله را تموم میکنه میاد کلمه این کلمه را این قسمت از آیه را میاره فانه سیهدین از گفته ابراهیم علیه السلام ما شروط کلمه لا اله الله زیاد داریم در شعر از محبت گرفته که در این آیه ازش میشه لمس کرد فانه سیهدین که ابراهیم این روش رو دوست داشت بحث براش که یکی از شروط کلمه توحید هست از شروط کلمه توحید اخلاص علم فعلم انه لا اله الا الله بحث یقین از شروط کلمه توحید بحث اخلاص یقین صدق مثل منافقین کاذب نباشیم دروغگو نباشیم در این کلمه در کلمه توحید و در همچنین در شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و که خواهد اومد آیه رو اونجا خواهیم گفت علم داریم یقین داریم قبول داریم انسان بپذیره اون چیزی که خداوند دستور میده حالا چه خودش میگه مستقیما ما انجام بدیم چه بر پیامبرش علیه السلام وحی میکنه قبولیت باید داشته باشیم پایبندی باید داشته باشیم که یاد میشه در شریعت به اسم انقیاد ازش باید پایبند, پایبند باشیم اینها در کل شروط کلی هستن که من نمیخوام در تفاصیل این قضیه وارد بشم امام حافظ حکمی در کتاب معارض قبول مفصل درباره این شروط صحبت میکنه چون بعضی ها متاسفانه فقط اکتفا میکنن به یک شرط و اون هم شرط یقین میگن ما باید یقین داشته باشیم یقین داشته باشیم یقین بدون علم به درد نمیخوره یعنی بدون اینکه اون شخص درایتی به معنای این کلمه نداشته باشه ندونه که لا اله الا الله یعنی معبود به حقه که بگه لا خالق الا الله همون حرفی داره هم همون حرفی داره میزنه که ابو جهل زده این علم نداره یقین داشته باشه به دردش نمیخوره همونطور که به درد فرعون نخورد و جحدوا بها واستيقنت انفسهم یقین داشت و جحدو جحود کردن در صورتی که یقین داشتن فرعون و آل فرعون یقین داشتن <laughs> میگه خداوند خالقه همونطور که خداوند در از و و دیگران نقل میکنه که یقین داشتن پس یقین تنها به درد نمیخوره به اینکه خداوند جز خالق دیگر نیست بلکه باید علم داشته باشیم به معنای این کلمه که پیامبران برای اون فرستاده شدن به که هیچ معبود به حق نیست جز خداوند یکتا باید صادق باشیم در این کلمه باید اخلاص داشته باشیم باید بپذیریم اون چیزی که لازمه این توحید هست باید متابعت داشته باشیم که اون در بحث شهادت در محمد رسول الله خواهد اومد اینا شروط کلی از شروط کلمه توحید هست که ما یک جزئش اینجا داریم در گفته ابراهیم علیه السلام الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه وجعلها كلمه كلمه باقيه کلمه باقیه چیه کلمه توحید که اینجا ابراهیم از گفته ابراهیم نقل شده چی بود انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني لا اله الا الله درسته این کلمه باقیه هست این کلمه که ابراهیم گذاشت بلا و برا براءت لا اله الا الله ولا به خداوند یکتا یعنی بری هستم از مشرکین و آنچه که مشرکین میپرستن و ولی خداوند و مؤمنین هستم کسی هستم که خداوند یکتا را قبول دارم به آن چیزی که خداوند گفته من بهش بندم. پس این کلمه باقی هست و جعلها کلمه باقیه فی عقبه یعنی در نسل خودش این کلمه را به امید و تمع این که نسلش به این کلمه بر بگردن این کلمه را جاویدان گذاشت و جعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون که شاید به این کلمه بر بگردن و موحد بشن و یکتا پرست بشن خدا پرست بشن خداوند یکتا را فقط بپرستن خدا خداشناسی نیست بحث یکتا پرستی این کلمه را ابراهیم گذاشت با این کارش با این فعلش با این رفتارش که انسان خالصانه برای خدا باشه و حرف خدا را بپذیره و هیچ میل و میولی و سوسی در مقابل مشرکین از خودشون ندن که این بحث ان در بحث شهادت ان محمد رسول الله یکم در برای براعه، یکم بیشتر بیشتر از این توضیح خواهیم داد چون اونجا خواهد اومد من اینجا فقط گذرا ازش عبور میکنم چون این مطالب رو من جلسه گذشته شرح دادم و قوله قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ای اهل کتاب بیایید با اون کلمه ای که ما با هم مشترکیم وقت نجران که خودتون میدین این آیه شعر نزولش اهل نجران بودن که اومدن نزد نصارا که الان در لغت امروز بهشون میگن مسیحی اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد قضیه مباهله پیش اومد اینجا خداوند در این آیات میگوید که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم که به این اهل کتاب بگه تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم بیایید به اون کلمه ای که ما مشترکیم با هم اون چیزی که از ابراهیم گرفته موسی گرفته و عیسی و خود رسول صلی الله علیه و آله به سوی اون بودن چه کلمه ای الا نعبد الا الله الا نعبد لا اله درسته که گفتیم لا معبود به حق ذلك بان الله هو الحق چون خداوند معبود به حق الا نعبد الا الله اینجا چیه اثبات نه و اثبات همون چیزی که مؤلف آورد تفسیر قرآن به قرآنه نه تفسیر به عقل نه تفسیر به نظر خودمون به ایده خودمون به مرام خودمون خیر اون چیزی که خداوند اینجا خطاب میکنه به نصارایی که عیسی قبول داشتن بر بگردن به اصل لا اله الا الله لا اله الا الله اینی که خداوند یکتا پرستیده بشه بحث خیلی مهمه چون ما گفتیم از شروط کلمه لا اله الا الله پایبندی به دینه قبولیت دینه چه دینه؟ دین اسلام الان نصارا هستن خدا را قبول دارن و ایاه وحده تعبد از نصوص تورات؟ اینو قبول دارد که خداوند یک بار پرستیده بشه ولی که عیسی را به عنوان واسطه بین خودشون و خدا قرار میدادن هرچند کسانی او را فرزند خدا خدا خطا قرار میدادن اینجا خداوند الزام میکنه اونها را که بیان کلمه توحید و آن چیزی که لازمه این کلمه توحیده که کسی جز خدا پرستیده نشه لازمه این کلمه توحید داره به اونها خطاب میکنه که بیایید به اصل اون دین بر بگردیم اون کلمه توحید بر بگردیم تعالوا الى كلمه سواء سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا تاكيد بعد نفس هیچ شركي بخدا خدا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله كثيرا پروردگار رب كثيرا را جز خدا رب قرار ندیم بدون خداوند یعنی غیر از خداوند خودمون را یکی از خودم یکی از خودمون از اشخاصی که بشر بودن از خودمون از علمامون رهبان که میاد و اتخذوا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله وال والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا که جای دیگر خداوند این قضیه را شرح میده ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا یعنی اینکه چه پیامبر خدا باشه چه ولی باشه چه هر شخصی دیگه یکی از همدیگر از اون کسانی که از خودمون هستن را رب قرار ندیم جز خداوند یکتا فان تولوا اگر پشت دادن فقول اشهدوا بان مسلمون بگید که ما مسلمانی مسلمان الله نعبد الا الله حقیقت اسلام چیه پایبندی به کلمه توحید لا معبود به حق الا الله بحث ارباب ما دو تا آیه یعنی قبلا اشاره کردیم به اینکه رب وقتی خداوند میاره میخواد اطاعت خودش فرمان روی خودش را برای ما ثابت بکنه مثلا وقتی خدا میگه اتخذ احباران و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله حاتم وقتی که نزدش میاد چی میگه میگه یا رسول الله ما اونها را رب قرار ندادیم ارباب قرار ندادیم رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فرمودن مگر اونها نبودن اگر حلال میکردن چیزی که خدا حرام کرده بود حلال میکردید گفت آری و همین دارم برعکس فرمودن فترك عبادتهم این عبادت اونها هست این اطاعت از اونها هست در خلاف فرمایش خداوند چون اطاعت از کسی غیر از خدا شده در حق چون خداوند حاکمه باید خداوند تا فقط اطاعت شده اطاعت بشه اینجا چون شرک در این اطاعت واقع شده اینجا خداوند اسم اونها را گذاشت ارباب و کار اونها را گذاشت شریک خداوند قرار دادن در ربوبیت شریک خداوند قرار دادن در ربوبیت جای دیگر هم خداوند میفرمه ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ولا یامرکم خداوند هیچ وقت دستور نمیده که ملائکه و پیامبران را ارباب قرار بدید که چیکار بشن چی بشن ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون آیا خداوند دستور به کفرتون میده این کفر، این شرکه که ما بیاییم ملائکه را بپرستیم یا واسطه قرار بدیم یا بیام اطاعت از ملائکه یا بخوام از پیامبران یا غیر بشر بکنیم در خلاف امر خداوند پس اینجا دو تا قضیه بیان شد این آیه از معنای کلمه عبودیت از معنای کلمه توحید ببخشید دو تا قضیه بیان شد اونم بحث این که لا, لا معبود به حق لازمهش اطاعتم هست این عبودیت در اطاعتم هست یعنی لازمه این کلمه توحید عبادت همون نماز و روزه و اطاعت از پروردگار یکتا خب اما شهادت ان محمد رسول الله و دلیل شهادت ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اینجا میخواد اثبات رسالت بکنه با فرموده خداوند اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین و پیامبری از طرف خدا بوده قسمت اولش بحث اثبات بشریتی که از ما خودمون بوده لقد جاءكم لقد خودتون میدونید لام ابن هشام میگه که لام لامی که لامی که بر ادوات شرط مثل قد و اینا بیاد دلالت بر قسم میده یعنی اصل کلام این بوده والله قد جاءكم اصل لام اینجا لام تأکیده که به معنای قسمه همونطور که ابن هشام در مغنی لبین میگه و قدم حرف تأکید و تحقیق هست یعنی قسم میخورم که, رسول که این پیامبری که اومده از خودتون هست من انفسکم یعنی از جنس خودتون از بشر قل انما انا بشر مثلكم من بشری مثل شما اثبات بشریت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از از جنس ما خودمونه از زبان ما خودمونه یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده به عنوان یک بشر که با همون حرف بزنه با زبانی که ما میدونیم همونطور که خداوند میگوید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه با زبان قومش هم بوده لیبین لهم تا اینکه تبیین بکنه یعنی پیامبر خدا نیومده با خیالات با افسانه ها با ما صحبت بکنه اون مشرکی بودن که گفتن اینها افسانه بوده آیا زیاده که اثبات عبودیت و بندگی برای رسول الله برخلاف اون چیزی که اهل تصوف اعتقاد دارن که پیامبر جزی از خدا بوده یا ناسود بوده که لاهود درش حل شده بعد دیگر اعتقادات که اهل تصوف دارن به رسول الله صلی الله علیه و سلم از دایره بشریت خارج میکنن و او را به درجه عبودیت ربوبیت میرسونن به درجه خدایی میرسونن یعنی بعضی از اهل تصوف رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفات خالق بهش دادن که این کفر محض از علم غیر ان من علمک علم اللوح والقلم از علم علم لوح و قلمه و دیگر مسائلی که اضطراب و غلوب در, در, رسول الله دعمت دعته النصارى في نبيهم از ابیات دیگری که هست در قصیده برده که صوفی هست میگه که اونچه که نصارا گفتن رها کن درباره پیامبر هر چی میدونی بگو رسول الله صلی الله علیه و در مرض وفاتش میگفت لا تقولون که من اتق النصارى عیسی ابن مریم در من اطراع نکنید غلوب نکنید اون چیزی که نصارا گفتن درباره عیسی اون چنان که اونها گفتن درباره عیسی ابن مریم مرا به درجه خدایی نرسونید اونها اومدن گفتن که نصارا رها کن اون چیزی گفتن بیا درباره پیامبر خدا هر چی میدونی تو خب این غلوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از غلو درباره خودش من کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده و بشری بودن که با زبان خودمون اومده با ما صحبت کرده تبارک الذی نزل الفرقان على عبده على عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان خداوند متبارکه تبارکه پاک و منزه است اون کسی قرآن نازل کرده بر بنده اش تا اینکه انذار بده به بشریت این از صفات رسول الله اون رسولی که خداوند فرستاده از نفس ما این رسول که اومده علم غیب نداره نفی علم غیب ازش میکنه به خاطر اینکه بشری از مثل ماها هست قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب علم غیب رو ندارم ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي من جز کسی که پیرو كسي هستم کسی دیگر یعنی من تابع وحیم من از خودم چیزی ندارم نه میتونم به خودم نفع برسونم نه به دیگران اون کسی که نفع میرسونه ضرر میرسونه کیه الله یکتا یعنی کسی رسول الله را صدا بزنه فریاد بزنه که بدادم برس رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونه بدادش برسه همونطور که خداوند میگه قل انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا نم نمیتونم برای شما رشد و هدایت بدم نمیتونم به شما ضرر برسونم قل انی لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا کسی نمیتونه منو پناه بده به خدا و من منم پناهگاه جز خدا ندارم یعنی خود رسول الله صلى الله علیه وسلم دست دست عبودیت به خدا بلند کرده فقط خداوند یکتا را پرسیده و خدا و فقط از خداوند تبع داشته که کمکش بکنه و نیازهاش را برآورده بکنه پس لقد جاءكم رسول من انفسكم پیامبری از شما بوده از جنس خودتون بشر بوده با زبان خودتون علم غیب نداشته از خداوند یکتا اون نیازهای خودش رو فقط از خداوند یکتا میخواسته چون بشره چون بنده هست عزیز علیه معانتون عزیز علی معانتون خیلی برش سخت میگذره دشواره اون چیزی که شما را برنجونه عزیز علی معانتون اون چیزی که در معانات شما را میاندازه بر رسول الله خیلی سخت و دشواره حالا این قسمت از آیه مثلا ما جاهای دیگه داریم در قرآن که خداوند به این مسئله اشاره میکنه به بحث اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی دشوار بوده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینکه اونها راه حق را نپذیرند مثلا خدا میگه لعلک باخر نفسک لا یکون مؤمنین لعلک باخر نفسک یعنی تو اندوهگینی یعنی میخوای خودتو از اندوه حلاق بکنی که شاید اونها هدایت نشه یعنی بحث الله قسمت عزیز علیه ما عنتم یه قسمتش حریص علیکم هم در این آیه هست یعنی بحث این که رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بوده بر هدایت اونها سخت و دشوار بوده عزیزون علیه ما علیتون که خداوند نتیجه میگه باخع نفسک یعنی تو میخوای خودتو حلاق بکنی باخع نفسک به چی به خاطر اینکه شاید اونها روز قیامت عذاب بکشن شاید اونها در قبر عذاب بکشن عزیز علیه تو اون چیزی که شما رو در معاملات چه در دنیا و چه در آخرت زندازه عزیز برش این یعنی سخت دشواره برش که مردم رو در گمراهی ببینه در عذاب ببینه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیریت ما را و بعد خداوند میگه حریص علیکم حرص داشته در شما الله یکون مؤمنین اینکه که مؤمن که در اون آیه گفتیم لعلک نفسه که الا یکون مؤمنین یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بوده در هدایت ما هر چیزی که به نفع ما بوده چنانچه ما در صحیح مسلم داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر چیزی که به خیریت شما بوده همونطور که پیامبران قبلا اومدن گفتن منم گفتم و هر چیزی که به ضرر شما بوده هم گفتم وقتی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را به تمام و کمالش به ما گفته اونم به خاطر حرصش دین را ناقص بهمون نرسونده بلکه کامل اونطوری که ما نیازمندش بودیم و هستیم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین برای با مؤمنین رؤوفه یعنی دلسوزه رعفت داره مثل پدر و مادری که رعفت دارن مهربانن دلسوزن به فرزندشون رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل پدر و مادر دلسوزه شماست رؤوفه یعنی دلسوزه دل میسوزنه برای شما و رحیمه یعنی مهربانه هرچند که این مهربانی یک صفت خاصی بوده خصوصا در این آیه که مقید میکنه به مؤمنین بالمؤمنین رؤوف الرحیم مقید میکنه بالمؤمنین یعنی با, با مؤمنین این صفت رو داره رؤوف و رحیمه اما با مشرکین اونم خصوصا بحث جهاده نه مطلقا چون ما جلسه گذاشته در بحث دلابرا گفتیم اینکه انسان با نرمی با مشرک مقابله بکنه یا برخورد بکنه این چیزی که خداوند از موسی و دیگر پیامبران خواست فقول له قولا لینا در دعوت من نر باشید ولی که در بحث جهاد بحث مبارزه اونجا هست که خداوند براعت از ما خواست از مشرکین و اهل شرک و شرکشون و غلظت از ما خواست یا ایها النبی جا یا النبی جاهد الكفار والمنافقین علیهم عليهم واغلب عليهم با غلظت و اون گفتم بحث جاهد هست در جهاد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وهم جهنم وبئس المصير جایگاه جهنم جهنمه این دیگه کوتاه نیا در مقابل دینت اونها اگر کلمه توحید رو نپذیرن پایبند نه نشن به کلمه توحید اونها هستن که جهنمیان و این رو به شدت و موقف ثابت به اونها نشون بده یعنی استوار این حرفت را بزن بله غالبتی که در اگر ما بخوام در قرآن اشاره بهش بکنیم در بحث اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینکه رؤوف بوده رحیم بوده و فرستاده شده با رحمت و رحمت رحمت للعالمین هست زیاده انشاءالله اگر در بحث سیرت رسول که در نهایت این متن هست انشالله اونجا بهش اشاره خواهیم کرد اینجا بحث شهادته پس لازمه شهادت ان محمد رسول الله اینی که اعتقاد داشتیم پیغمبری از طرف خدا بوده و این پیغمبر بشری بوده مثل ما علم غیب و دیگر چیزها نداشته و صفات کمال داشته قبلا هم بحث اینی که ما چه اعتقادی در را خدا داشته باشیم قبلا بیان شد از اینکه صادق بودن بار بودن کرم داشتن و صفات نیک و اخلاق بالایی داشتن قبلا گفتیم اینجا هم قسمت از اخلاق رسول الله ما داریم اینجا از, رح، رحمش از دلسوزیش از حرصش بر هدایت ما و سختی که در مقابل رنجشی که ما داریم و معنا شهادت شهادت شهادت ان محمد رسول الله معنای کلمه شهادتین شهادت ان محمد رسول الله طاعته فيما امر اولینش اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اون چیزی که بهمون دستور میده من يطع الرسول فقد أطاع الله دیگه بالا 30 من يطع الرسول من يطع الرسول کسی که اطاعت الرسول خدا بکنه اطاعت از کی کرده اطاعت أس الله كرده الله آيات ما گفتیم آيات ما زياد داري قل أطيع الله وأطيع الرسول قل أطيع الله وأطيع الرسول اطاعت أس الله بکنید و اطاعت الرسول رسولش و همچنین در کنارش و من یعص الله و رسوله اونجا خداوند سرزنش میکنه نکوهش میکنه اگر کسی عصیان کرد پاداش یا جزاش اونه پس معنای کلمه شهادته اولیش اطاعتش در مقابل اوامرشه و اگر در مقابل اوامرش رسول الله صلی الله علیه وسلم از ما بخواه کار انجام بدیم و بعد انجام ندهیم باید منتظر خشم خدا باشیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره بر باشن اونهایی که از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم می میکنن باید بر باشن فلیحذر اگر کسی از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرکشی بکنه از امر کی سرکشی کرده از امر خدا من یطع الرسول فقد اطاع الله چون اطاعت از رسول اطاعت از الله کسی از رسول پیروی نکنه اطاعت نکنه از الله پیروی نکرده ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه بحث تصدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اخبارش بعضی مثلا مثلا حدیث احادیث بخاری که اومده سندم صحیح تا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا بحث سلیمان علیه السلام که در یک شب با 99 زن همبستری میکنه و دیگر بحث و احادیثی که ما داریم اون اشخاصی که میان میگن این با عقل ما جور در نمیاد سندم صحیحه بعد میگن الله هرچند که میان رسول الله را تبرئه میکنه میگن نه این شاید راویان از خودشون دروغ گفتن در تشکیک هم در راویان ایجاد میکنن بدون که اون وظیفه شرعی خودشون در مقابل اخبار از صادقین که خداوند از اون اون شروط را مراعات نکردن خداوند در قرآن از صفات منافقین عدم تصدیق یاد میکنه و تکذیب یاد میکنه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله اگر منافقین اومدن گفتن ما شهادت گواه میدیم که پیامبر خدا هستی خدا میدونه که تو پیامبر خدا هستی ولکن والله یشهد ان والله یشهد ان المنافقین لکاذبون خدا گواه میده که منافقین دروغ دارن میگن نی صادق نیستن در اینکه تو پیامبر خدا هستی نقض شهادت ان محمد رسول الله چیه اینی که انسان باور نکنه حرف و سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد به خودش اجازه بده که حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم را رد بکنه طاعته فيما امر و تصدیقه فيما اخبر در مقابل اخبارش باید او را تصدیق بکنی و اجتناب ما عنه نهى و زجر و اجتناب ما عنه نهى و زجر اجتناب و دوری کردن از اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هشدار دادن که ما انجام ندیم فرموده یه خداوند در قرآن وما اتاكم الرسول و وما نهاكم عنه و وما اتاكم الرسول فخذو اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتون گفت انجام بدید وما اتاكم الرسول و وما نهاكم عنه فانتهوا اون چیزی که نهیتون که ازش شما اون رو انجام ندید و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مفهوم همین حدیث میفرماید اذا نهیتكم عن شیء فاجتنبوه اذا نهیتكم عن شیء اگر از یک چیزی شما را نهی کردم انجام ندید و اجتناب ما عنه نهى و زجر اجتناب باید بکنیم فاجتنبو از فرموده خدامت از فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته اذا نهیتكم عن نهیتكم عن شیء فاجتنبوه اجتناب بکنید و اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اگر به چیزی امرتون کردن در حد در حد استطاعتتون ولی اگر نه شد دیگه نگید من نمیتونم نمیشه جامعه امروز نمیشه به یا من تمامم نمیرسه اگر نه کرد گفت حرامه مشروب حرامه فلان چیز حرامه یا یا یا حجابی حرامه نگید که نه من نمیتونم زشتم میشه نمیدونم مردم مسخرم میکنن حالا چه در بحث ریش گذاشتن و چه در بحث نماز در جمع خوندن در هر مسئله که شرع نهی کرده ازش باید اجتناب بکنیم نهی کرده از اینکه تکیه تو خونه نماز بکنیم امر کرده که بریم به مسجد چون لازمه امر نهی ضدشه ما باید اطاعت بکنیم دیگه نگیم که نه استطاعتمون نمیرسه خیر استطاعت و اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم در حد استطاعت امر انجام میده ولی اگر نه شد چیزی حرام شد دیگه فنتهو فاجتنبوه دیگه انسان باید انتها بکنه اجتناب بکنه دوری ببرده نه اینکه بگه که نه من نمیتونم عذر و بهانه برای خودش بتراشه و اجتناب ما عنه نه و زجر و الا يعبد الله الا بما شرع بله فإن خیر ان خیر اما بعد رسول الله همچین وقتی که حجر حاجر رو میخوندن اما بعد فإن خیر الكلام كلام الله و خیر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بهترین كلام كلام خداونده و بهترین روش روش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما در خلاف اون ما ليس عليه امرنا فهو رد اون شيء ذيك امر رسول درشنا باشه اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریع نکرده باشه از محدثات اموره كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النار هر احداثی در دین برخلاف شرعی که رسول الله مبلغش بوده برخلاف اون اضافه در دین چون دین کامل شده ما دیگه اضافه در دین را نمیذاریم کسی اضافه بکنه یعنی کمال دین را اليوم اکملت اتممت لك اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی این اکمال دین و اتمامش را اون شخص دیگه نپذیرفته داره این آیه را نقد میکنه با این اضافاتی که نسبت به دین داره پس هر بدعتی گمراهی هست راه انحرافی هست و اون در مقابل اون انحراف باید عقوبت بشه و در جهنم باید عذاب خودش را پس بده و لا یعبد الله الا بما شرع یعنی لازمه شهادتین چون رسول الله داره گواه میده بر اینکه رسول الله پیغمبر خدا هست صاحب رسالت صاحب تشریع یعنی نامه‌ای پیامی از طرف خداوند آورده باید التزام به اون پیام داشته باشه اطاعت بکنه و عبادت بکنه چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا را عبادت میکرد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله اگر محبت الله را دارید لازمه کلمه توحید لا اله الا الله اگر در اون کلمه محبت دارید یعنی محبت اون کلمه دارید کلمه توحید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني از من اتباع بکنید پیروی بکنید الله يعبد الله الا بما شرع یعنی در شریعت تابع رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه نمازش را چنان بخوانه صلوا کما و اصلی نماز بخونه چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خونده خذوا عنی مناسککم حجش را انجام بده چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده فتبعونی و در مقابل این شرع پاداشها زیاده بحث این که رسول الله خودش میگه در مقابل هر حسنه ای ده تا حسنه داشت و این آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله های دیگر در این آیه یاد میشه محبت خدا نصیب شما میشه و یغفر لکم ذنوبكم و گناهان شما خدا میامرزه در مقابل اقتدای شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل الگوگیری به رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچند گفتم این بحث مفصل تر از اینه من دارم خلاصه فقط از این مباحث عبور میکنم این مباحث انشاءالله بعدا در بحث سیرت رسول الله صلی الله علیه و اونجا که خلاصه بحث کرد اونجا هم شاید چیزهایی هم گفته بشه و واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و علی محمد